kebuka wibatse mutegetsi kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro nawe we munyagihugu kebuka wibaze ntiwigire sinda bibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera ko ibyo leta yiyemeje birangura ku neza yawe kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro kebuka wibaze kuri miko ni pacifique cyubahiro inyuma y'imyaka itatu uburundi butunganije indinganizo nshasha y'ibyigwa by'ishuri shingiro abanyeshuri basozereye umwaka w'icenda bazokora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice kigira kabiri cy'amashuri yisumbuye aho bazohiganwa n'abari mu mwaka w'icumi n'abazokora ikibazo cyabo abo bose bakazohurira mu mwaka w'ishuri umwe kugira abandanye amashuri yabo ariko rero amakenga ni menshi kugene ivyo bibazo bitekanijwe na cyane cyane iyo abanyeshuri batazoba baronse amahirwe yo kubandanya bazobandaniriza muri kino kiganiro turumviriza abahinga b'indero mu bushikiranganji bubijejwe mu mashyirahamwe n'umwarimu muri kaminuza yanonosoye ibijyanye n'iby'inyigisho pacifique cubahiro ndasubiye kubaha ikaze mu kiganiro kebuka wibaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndayiragije prosper n'icegera cy'urongo ishyirahamwe bafashe bige avuga ko inyuma y'umwaka w’icyenda bazokora ikibazo gitandukanye n'ic'uhejeje umwaka w'icumi ariko aho bose bazohurira mu mwaka umwe twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile eh, twayakiriye uko bayiduhaye ngira ngo notangura kubasigurira ingene bayidusiguriye eh, mu bisanzwe eh, ikibazo umuntu yoraba ku imyaka ine yari azi ko azoca abandanya bamwigisha nk'uko yari yize yiga imyaka itatu yavuye yabanje kwiga imyaka ine hanyuma bakamuha urutonde rw'ibyigwa rujyanye n'ubwo bize imyaka itatu yo muri fondamentale bazoca bajya kwiga n'imyaka itatu yo muri post fondamentale uwo kumure bishobora kumugora eh, mugabo niko bimeze ariko rero nibaza yuko ikibazo kinini aho kiri ni ingene kumbure murazi yuko ibyo byose byazanywe n'icyo bita eh, uwo mwanya yacerewe yowiriha yo kwihwaba nibaza ko bazohava babigira nayo ahandi eh, ah, iyo reforme rero yagize yagize iti reka twigishe abana mu myaka itatu ibyo abantu bari basanzwe biga mu myaka ine hariho byinshi usanga bahora biga bitagikenewe kubera uko iminsi igenda iragenda niko n'ubuhinga bugenda buratera imbere niko n'ibintu abantu bakenera bigenda birahinduka cagira bati rero ubunye mu myaka itatu umuntu arashobora kwiga bijya byari byateganijwe mu myaka ine hanyuma ageze akabandanya yiga neza ku vyerekeye ivyo vy'ivyigwa navyo nariko ndavuga vyerekeye eh, ivyo byo kugira imigambi bita entrepreneuria navyo nyine n'ibintu bisabwa muri ino minsi ku mbure kera bitari bitari bikenewe mugabo bagasanga birakenewe nibaza rero yuko nibamara gushika muri mu mashuri ya post fondamental bazoraba ingene abari abo hari ivyo batize baronke babaha akanya gatoya kugira ngo bihwabe bavyige baje ku rugero rw'abandi umwarimu muri kaminuza y'u Burundi Joseph Ndayisaba ati hari ibibazo byerekana ko ishure shingiro byose bitera de naho atacigwa cyakozwe ngo kibishimangire biragoye ko umuntu atanga inyishu itomoye kuri ico kibazo kubera kuko uh, urabona iyo ekorefone manari maze imyaka itatu ishizwe mu ngiro ko ndabizi umengo nacigwa kirakogwa kugira ngo turabe turabe neza inyuma y'iyo myaka itatu ngine byagenze vyigishijwe bitigishijwe byarenda gushikwako ivyo bashitseko n'ivyo batashitseko abarimu barashoboye guheza ibyigwa bari bajejwe kwigisha byose kuko ndavye nka gitabo cerekeye ubuhinga ni igitabo kinini cyane ngira ngo abarimu birabagora kugira ngo bacigishe bagiheze ibyo byose rero urumva umuntu atabizi habe harabaye icigwa kiboneka eh, cagizwe n'ubuhinga bunonosoye biragoye ko umuntu atanga icyumviro gitomeye kuri ibyo ariko rero eh, iyo umuntu ariko arakora urutonde rw'ibyigwa tuvuge mu gihugu arabanza akabiha intumbero agira ati nshaka kwigisha abana bazoba bameze gutya na gutya na gutya ntibaheza kwiga ahamare mu bisanzwe iyo bahaye ikibazo bahejeje ayo mashuri ni ukuba ari kugira ngo urabe yuko iyo ntumbero wayishyitseko ko abana uko wibaza barinda kuba bameze ibyo barinda kuba bazi ibyo barinda kuba bashoboye muri iyo myaka itatu tuvuga ekore foramentare ko baba barabishyitseko mu bisanzwe akamaro kamwe n'ibyo bibazo nako ikibazo rero kigoye ni uko ngira ngo bazogitorera inyishu niko nibaza abana bakurikiye ibyigwa bidasa ntibashaka gukora ikibazo kimwe rero nibaza ko abanyeshuri mu w'icenda bazoronka ikibazo cabo gifatiye ku byo bize urutonde rw'ivyigwa bize abanyeshuri mu w'icumi nabo nyene bakakora ikibazo bakurikira bakurikije urutonde rw'ivyigwa bize n'intumbero leta ashaka gushikaho ikibazo rero gica kihaba nuko abo banyeshuri baca bahurira mu ishuri rimwe mbwa ibyo nabyo nibaza ko ngorane nini byotera kuko abahinga bazokora urutonde rw'ibyigwa ibi by'inyuma ya fondamantale abazogira ubuhigo bakabandanya abazokora ibyo ubwo rutonde rw'ibyigwa barinda kuraba ibyo bamwe n'abandi bize bize fondamantale n'abize n'abaciye muri bya bindi twabaramo kera bakaraba urutonde rw'ibyo bize n'ubushobozi bafise n'ubumenyi bafise ngira ngo icyo kibazo nacyo kizokiza kiba nyinshi kuri icyo kibazo hano rero bakora urutonde rw'ivyigwa rujanye n'ivyo vyigwa byose birashoboka kuko barashobora kugira bati ababitsi ibi abana b'ibintu vyo bize abi ibintu abana navyo bize bagakora urutonde rw'ivyigwa rushobora gutuma abo bana bose nibinjira nibinjira mu mashuri yisumbuye eh, bazoheza bakiga bakabona ko bashobora kubishobora bakashobora kubimenya dufatiye nk'ibi vy'ubuhinga barinda kuzoraba yuko ibi vyerekeye ubuhinga byizwe n'abanyeshuri baje baje dizier n'ivyizwe n'abanyeshuri abanyeshuri bahejeje fondamentale ko bishobora kugira aho bihurira kugira babagirire urutonde rw'ivyigwa rushobora kubatuma bose eh, borohererwa mu kwiga ko bagize urutonde rw'ivyigwa ufatiye ku byo bamwe bize gusa bakabaraka iby'abandi bumva baba barenganije mu biro bitunganya gupima ubumenyi bw'abanyeshuri mu bushikiranganji bw'indero barasigura ingene ibyo bibazo bibiri bitunganijwe manengeri patrice arongoye ibyo biro uyu mwaka ntusa n'iyindi kuko kuva ngira mu burundi eh, bategura ibibazo nta gihe bari bwategurire ibibazo bibiri ni ukuvuga by'imigwi ibiri y'abanyeshuri kandi bazogenda kwiga Eh, mu mashuri amwe eh, mu mashuri y'igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye urumva n'ibintu bishasha ibyo bibazo rero ingene biteguwe ni uko abo mu mwaka w'icumi bazokora ibibazo byabo abo mu w'icenda bakora ibibazo byabo ikintu abantu babwirizwa kumenya ubu rero si uko ubu rero nikibazo cyitwa konkuru Kirashuri rizokoresha ibibazo byabo mu tirimesitiri ya gatatu ariko twebwe tuzubaha ikibazo cya leta ku banyeshuri bose hanyuma bakimenya icyo kibazo turabye imyanya dufise mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye nibo bazoshobora kubandanya abo mu w'icyenda nabo nyine bizoba ari uko bazokora ikibazo cyo guhiganwa ni ukuvuga konkuru hanyuma abarushije abandi nibo bazoshobora kubandanya eh, mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kandi iyo migwi yose bazigana icyo kibazo kizohogwa ryari kibazo kikogwa mu kwezi kwa gatandatu hagati y'itariki icumi na cumi na zitanu ariko ni muri izo muri uwo mwanya ni umushikiranganji azobabwira itariki ntabanduka ah, hariho amajambo dusanzwe dukoresha mu bwoko mbore nca numva umenga arakenewe isiguro hari ibyo mwita tesite hari ibyo mwita konkuru bice bitandukanira tesite ubundi uba uriko urapima ubumenyi hanyuma ukaraba abana ingene barusha no kuvuga n'ikibazo nka kijya bakoresha mu ishuri mugabo uh, teste ubundi ni ikibazo yatanzwe na leta cyangwa yatanzwe n'abandi bose gipima ubumenyi mugabo konkuru ipima ubumenyi hanyuma ukongera ugatora abarushije abandi bijanye n'imyanya uba ufise nicyo gitabo bakita konkuru vyose ni ibibazo bimwe ariko kitwa konkuru igihe uba uriko urarondera abarushije abandi kubera ubutabufise imyanya y'abanyeshuri bose hose ugerageje gutahura no kumva yuko habaye konkuru hashobora gusigara abatari bake ugereranije n'igihe aba ari tesite nakubwiye yuko eh, igihe cya tesite hajya twari dufise ingorane niniya mwebwe mutashobora kumenya abashoboye kubandanya bijanye n'ibibanza tuba dufise aho rero uciye yitwa konkuru ndayiragije prosper cegira c'uburongo ishyirahamwe bafashe bige abona ko amashuri yo kwakira abazoba barenganye ishuri shingiro ashobora kuba make gutyo bikaba ingorane kuri leta Icyo rero kirashobora kuba ikibazo gihambaye cyane kuko eh, kare bavuga bati abana bavuye mu mwaka w'icumi eh, abaja mu mwaka w'icumi na rimwe baba ari nk'urugero rugera nko kuri mirongo irindwi mirongo umunani ku ijana hanyuma ubu rero haciye hajya ko abana bo mu mwaka w'icenda nabo nabo nyene bavuga yuko bigitangura bazoba nko ku rugero rugera ku mirongo irindwi mirongo umunani ku ijana nyene urumva rero bagiye hamwe bose nibaza yuko amashuri yoyo nk'uko eh, twese tubibona ntiyagwijijwe cyane ego niko hari yagiye arubakwa mugabo menshi usanga arabiha ya, ya fondamentale nyine mugabo ayajanye n'ibyo bya post fondamentale nibaza ko atari menshi cyane ariko icyo leta yari yibajije nuko abadashoboye kugenda muri post fondamentale amakomine abategekaniriza ko bazoca bajya kwiga imyuga eh, kugira ngo bashobore kunonosora neza ubuhinga bwo gushobora kuzoja mu buzima busanzwe bashobora kwibeshaho bashobora kugira umugambi bakawutangura bakawukuza hanyuma ukagira icyo bamariye bakitunga mu buzima ariko naho nyene eh, amatwi adusumira twumva yuko mu komine batarashobora kwitunganya neza ku buryo hariho abana kumbure batazoshobora kuronka aho baja bizoca biba ingorane nyene mu bisanzwe ico ishuri shingiro ryari ryashatse gutorera umuti kwari uko kera abana baheza umwaka wa gatandatu ari benshi cyane badashoboye kuja mu mwaka w'indwi ugasanga bagiye mu buzima busanzwe bataritegura neza ubu rero twibaza ko bazoba baronse umwanya wo kwitegura neza naho boja mu buzima busanzwe batazogira ingorane nk'izo bari bahora bagira bakiva mu mwaka wa gatandatu ni niko twe tubivuga niko niko babidusiguriye niko tubona kumbure tuzobanza turabizo ingorane ko zibaye uko tuzibaza duheze tuzirondera umuti zimaze kuza mugabo nibaza yuko igihugu cagerageje kiritunganya uko kibishoboye ariko ingorane zozo ntizobura dukeje kuraba ingene zizoba zinganya urugero zizoba zifite Manengeri Patrice arongoye ibiro vyo gusuzuma ubumenyi mu bushikiranganje bw'indero aravuga ico bazoba abanyeshuri batazoronka akajyo kubandanya ariko akamenyesha ko igitigiri cabo kitaramenyekana eh, kuko eh, ishuri ry'uw'icumi ntirizoba rikiriho igihe rivuyeho rero risiga imyanya aho dushobora kugurura ibindi bisata cyangwa twugurura ibisata byari bisanzwe biriho kugira abanyeshuri bose baronke aho bashobora kugenda mugabo ubu sinshobora kubwira igiti gira ntabanduka mu giconzi cyo eh, abanyeshuri benshi bazobandanya kuko urumva ko tuzoba twaronse imyanya isizwe n'abanyeshuri n'iyo yahora yigamo abanyeshuri mu icumi mbega mu nzoca abatazoshobora kubandanya bobo bo bitekanije gute ibyabo bazoronka urupapuro rw'umutsindo z'umutsindo bizogenda gute impapuro z'umutsindo ziri eh, uku gukurikira abanyeshuri bo mu w'icumi basanzwe baronka urupapuro bita seritifika z'umunyeshuri yamenye ku ishuri urwo rupapuro ruzobandanya rutanga uko nyine abamenye ku ishuri amashuri azobaha eh, amaseritifika de fin college eh, mu mwaka w'icyenda abanyeshuri bose bashoboye kumara umwaka w'icyenda bazoronka iyindi seritifika yerekana yuko bahegeje ni ukuvuga enseignement fondamental barayikurikiye barayiheze ishuri shingiro abo bose bazoronka mugabo abo banyeshuri bose bari mu w'icenda mvuze bose nabo mu w'icumi baje gukora ikibazo bazoca baro abamenye bazoronka ni ukuvuga abahawe uburenganzira bwo kubandanya mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye abo bazoronka urupapuro rubaha ubwo burenganzira abo rero n'abazoba batoranijwe mu bazobandanya mu w'icenda na mu w'icumi murabye inyuma y'imyaka itatu ishuri ishinga itanguye mbega uko inyigisho zagiye ziratangwa murabona koko umunyeshuri w'icyenda akazoba ashoboye eh, kugira icyo yimarira mu buzima aho uwo yumbagije icyo kibazo eh, ubu mbwiye jewe kugira ninjire muri porogaramu eh, bahaye abana porogaramu yatanzwe nk'uko ubwirizwa gutangwa ariko porogaramu yo ni nziza eh, uno munsi ufashe ikibazo cy'ibiharuro wahora utanga mu w'icumi ukagiha umwana wo mu w'icenda agikora cyo kimwe n'uwundi no mu bindi bisata bisanzwe babona bose eh, ni uko nyine bigenda eh, mu w'icyenda gusa hari ikindi cyongeye ko abo mu w'icumi bataronse ni nko kwiga igiswahili eh, ni nka entrepreneuria urumva hamwe na mm. hanyuma nk'igiswahili cyo naho nari ndakivuga gisanzwe gifise ingorane kuko ntituraronka abarimu benshi bazi igiswahili urumva naho bafise ko barushije abandi basa n'abazoba bari mu rugero rumwe nta ngorane umwarimu muri kaminuza joseph ndayisaba abona ko kazoza k'umwana agarukirije amashuri mu mwaka w'icenda katagaragara neza ariko rero hariho ikindi kibazo gikomeye mbona cy'ayo mashuri fondamentale ni uko twari twabyumvise intumbero ya kore fondamentale kubera ko abana basohoka bafise icyo bazi gishobora kubatunga mu buzima ivyo mbere n'umukuru w'igihugu mu jambo yavuze mu gihumbi bibiri na cumi aheje kwimikwa ingozi nico rero yashimikiye ko cane ico rero je ndabona umengo kirimo ingorane ubwo indero mu burundi vyerekeye amashuri vyarashitseko aba bantu bagira basohoke batazoja mu mashuri yisumbuye hari ico bishoboje kizoshobora kubafasha mu buzima ko nibabaha urukaratasi rw'umutsindo ngo bahejeje amashuri e, bazogira isaganirizo igihe batazoba bashoboye kugira ico bimarira hari ayandi mashuri bazoshobora kuja bazokuguru na cane cane n'ikindi kigoye cane nuko ibi vyerekeye vy'amashuri y'imyuga n'amashuri kugira ngo yashireho bisaba uburyo bwinshi cane gasaba n'abarimu bavyize ngaha mu Burundi dufise bake cane abo bana rero je cane cane nibo bantera ikibazo ko naho tuvuga ngo barize ikigwa citwa entrepreneuria ingene batunganya ibintu kugira biteze imbere sinzi kwico kintu hico kizobamarira eh, aho rero niyo hari kibazo naho ngira ngo leta itarashobora kugira icigwa gutuma abantu bagira icigwa cingeneyo fondamentali yagenze uko ibintu umuntu abibona aho hari ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeye cyane ku bana ku babyeyi no kuri leta nyine ubona nk'aba banyeshuri dusohora muri kaminuza bari bafite ingorane z'akazi wumva azoca yiyongera mwabo nabo kandi baracabo baracabumva baracari na bato eh, ubuzima bwabo bw'ishuri buhagaze ntihagire isakanirizo bagira ni kibazo mwe n'ababyeyi bazoca batana kwibaza bati bibe none bibi abana tubagire gute tubashire hetu ko niyo n'ayo mashuri y'imyuga mbona umengo ni make ni n'amashuri y'imparuka ico kibazo rero c'aba bana nico mbona kirimwe ingorane ikomeye cane kurusha ibindi ariko sanga ni uranyekeje agatima uranyohera by'ukuri pe ikiganiro nikebuka wibaze tugaruka ku bijyanye n'ishuri shingiro aho uno mwaka abanyeshuri ba mbere bagiye gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu bushikiranganji bw'indero baremeza ko indinganizo y'ishure shingiro itunganijwe neza naho tugorane tutabuze cyo kimwe no mu bindi bihugu ikigo cyicyongereza cyari gisanzwe gitangwa mu mwaka w'icumi ikigo cyagize ingorane ni entrepreneuria n'igiswahili cyane cyane mm. naho ibyo bindi byigwa baba barimu bari basanzwe bavyigisha nibo bavyigisha nta ngorane byoba byaragize rwose byaba byagize ingorane nk'ibindi byigi eh, nk'izindi nyigisho eh, turazi yuko mu gihugu cy'u Burundi kandi si igihugu cy'u Burundi gusa eh, hafi mu bihugu byinshi cyane cyane ibi biri mu nzira y'amajyambere turafise ingorane y'abari mu biharuro sinzi ko murabibona dusanzwe dufise iyo ngorane urumva ariko ubundi bitangwa bifise intumbero nyinshi hari igihe nko nk'umubarimu bariko barigisha urabizi arigisha hanyuma agatanga ikibazo kugira arabe yuko abana bamutahuye cyangwa batahuye ibyo ariko arigisha igihe abonye yuko batabitahuye arinda gusubira mu ico mpora numva ngaha mu burundi bavuga bati inyigisho zatitutse ariko twaraye dusanze mu bihugu cumi byaronse eh, ibyo bibazo byaje eh, ni international i burundi bwarasize ibindi bihugu kure cyane cyane mu biharuro twasanze tuzi ibiharuro kurusha ibindi bihugu urumva ingorane dufise mu burundi n'ahandi bari nazo kuko eh, iyo baba batazifise twari gusanga baturushije igihe rero dutanze ibibazo nk'ibyo turapima tukaraba porogaramu zacu zifise urugero rwahe mbega turashobora guhindura eh, eh, uburyo bwo kwigisha tubonye ingorane twasanze eh, mu banyeshuri igihe turi ko turabapiba bene ngibyo ibintu bimwe bimwe dufasha muri kino kigo kugira dushobore gutegura neza inyigisho mu mashuri arayisumbuye cyangwa amashuri mato mato joseph ndayisaba umuhinga mu by'inyigisho asaba leta kuzotosora iyo ndinganizo nshasha y'ibyigwa biciye mu cyegeranyo kivuga ingene inyigisho zatanzwe na cyane cyane kurondera abarimu babishoboye hariho bimwe bimwe ibyo bibazo bizobereka bizokoreka rero kuko ibyo bibazo bizotuma babona ibyigwa byigishijwe neza abanyeshuri bategereye neza Eh, n'ibyateye ingorane eh, nibatora ibibazo bakurikije ubuhinga bwo gutora ibibazo mu bisanzwe hariho ibizoca biboneka hanyuma ikindi nacyo ni uko kugira ngo leta igire iti hariho ibintu ndegeza kwihutira guhindura iteza kuba yagize ikigwa cerekana ibyagoranye ibitagoranye byoroshe n'ibyo utashoboye gushikwako icyo cigwa rero kitaraba biragoye kubwira leta ngo leta ngo urakora iki ndagarutse ica mbere ni leta yaba ifise umugambi wo kugumizaho iyo ekoro fondamentale hari ikintu cihuta cyane nemeje kuvuga cerekeye co kwigisha abarimu kwigisha muri ayo mashuri ico kintu kirakomeye cane barinda gutangura gushira kurikirana rw'ivyigwa abo bana biga kwigisha bakurikira barinda kubishiramwo ivyo vyerekeye fondamentale na birya byose biri muri arya muri bijya bitabo bakoresha bakoresha barinda kuvyiga kuko ntawe ubizi ko babizi niwe ubwiye umwarimu ngo aje kwigisha igiswahili aje kwigisha icongereza afise ubushobozi bubuhe kugira ngo avyigishe ivyo byose nda gusohoka mu ishuri yigisha ubuhinga bwo kwigisha abizi neza ibyo rero urumva nico mbona mu vyihuta cane leta yo kwihutira ico ico no kuri kirimo hanyuma ca kabiri nibaza uh, ni aba bana bazoyoberwa batazoshobora kwinjira mu mashuri yisumbuye no kubaronderera Aya mashuri y'imyuga nahagwa amahera menshi urabona turi no mu ngorane z'uburyo ni ukuraba ngene ico kibazo gishobora gukemurwa ntigizokemurwa mu mwaka umwe canke ibiri ni ibintu bizofata umwanya muremure mugabo rero leta ikatangura ikarondera abantu bayifasha gupanga ngene vyogenda kuko hari ibihugu bimwe bimwe vyo muri afurika byakoze ekole fondamentale eh, vyaronse uburyo butari buke ugasanga ekole fondamentale iri kumwe n'amashuri y'imyuga Ibyo rero bishobokayo iyo leta ironse uburyo bwinshi bwo kubikora buryo urabona ofisi nk'ishuri yigisha kubaza baza gufata ku ofisi ivyuma byo kubaza ko ufise ibikoresho wenda ufise ibintu n'abantu babyigiye bashaka kubyigisha abana mu bafashe bige prosper ndayiragije asaba leta ko yobandanya inyanyura ibyigwa by'ishure shingiro ku neza y'abana b'abarundi abariko barategura integuro z'ivyigwa bobo ni bya bintu nyene twababwira yuko bagerageza bakabitegura neza kugira ngo abana naho batazoba babandanije amashuri ya post fondamentale bavuye mu mwaka w'icenda bogenda mu buzima busanzwe bashobora kwiyungunganya bashobora kwibeshaho mu buzima bitarenze kuba ingorane nayo ibindi byo byo nibaza ko twobibaza leta kuko leta niyo ijejwe abanyagihugu bayo eh, ikagira iti twebwe abanyeshuri bazaba bavuye mu mwaka w'icenda badashoboye kubandanya amashuri turafise aho tuzobereka icyo bazokora naho batagiye mu mashuri turafise ingene twitunganije ari amakomine ari iki turafise ingene tuzobereka imigambi bakora amakomine akaba yitunganije nibyo nivyo novuga ubwo nta makenga yo bahari yuko bashobora kuba ari benshi bahereza amashuri yabo mu mwaka w'icenda ariko n'ubwo buzi buvuga cyangwa kwiyunganya ugasanga biranagoye ego na ni ni ni ni bya bintu ariko ndavuga nicyo gituma navuze leta tari benshi na na ba tari tani ni abanyagihugu ba leta leta nijejwe kubatunganiriza mu buzima bwabo n'iyo bubaye batagiye mu ishuri rega leta itegeza kugira ba abanyagihugu banje no ba fasha gute si ibyo ba mu ishuri gusa ni ibyo abanyagihugu bose aba bagiye mu ishuri batagiye mu ishuri abo bo rero ko bagiye mu ba ba benshi baba bake bararonse n'ubwo bumenyi naho leta atacyo babafasha kumbure bo barashobora kugira icyo bifashije ikiganiro kebuka wibaze ni ngaki igarukiye twaganira ku bijyanye n'ishure shingiro shimire wewe waduteze amatwi abagize icyo baterera bose pacifique cyubahiro nakibashikirije ndabasezere mubandanye mutega amatwi ibiganiro bya radio isanganiro muhejeje kumviriza